Njemu zahvaljujemo od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Đelešanuhu i Muhammed sallallahu alaihi sallam, njegov rob i njegov posljednji poslanik. Koga Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, on je od upušenih, a koga Allah u zabudi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. A zatim, draga moja braćo i cijenjene sestre, vi znate da smo mi još prije govorili i spominjali kaznu na hiretu za nevjernike, za one koji budu poricali Allahovu istinu i koji se ne budu odazvali pozivu poslanika i koji ne budu slijedili Rasula sallallahu alaihi wa sallam govorili smo o džehennemu i njegovim strahotama, patnji u njemu i slojevima njegovim, o piću stanovnika džehennema i drugoma što je Allah Đelešanuhu obećao policateljima istine, sačuva nas Allah Đelešanuhu od iskušenja džehennema. Mi ćemo večeras, inša Allah, govoriti o drugoj kući, o kući užitka, o kući radosti, sreće, sigurnosti, zdravlja, o životu koji traje vječno, na kojem će čovjek imati sve što poželi njegovo srce i sve što se svidi njegovom oku. To je kuća koju je pripremio plemeniti gospodar, koji je milostiv i koji oprašta grijehe svojim iskrenim robovima kao kuću gozbe i gošćenja. Za, kone, za one koji su ustrajavali na putu istine i izmetili islamu i činili dobra djela, koji se pokoravali Allahu Đelešanuhu, naređivali dobro, a zabranjivali zlo. Ne misli, dragi brate i sestro, da ovo ugošćenje ima svoje granice i da ima svoj kraj. Ne, već ono što voliš i što poželiš ti mu'mine i mu'minko imaćeš pred sobom i to će trajati vječno. Zato mu'min i mu'minka trebaju da povećaju svoj strah u srcu, od dugog razmišljanja o džehennemu i njegovoj kazni i njegovoj patnji i da povećaju također nadu u svom srcu razmišljajući o onome što je Allah Đelešanu obećao svojim prijateljima i iskrenim vjernicima i vjernicama od užitaka presrećnog života i blagodati koje oko nije vidjelo niti uho čulo niti čovjek može zamisliti kad govorimo o ahiretu inače, dakle, Allah Želešanohu i govori da, e, da postoji sudnji dan, da postoji dvoje na ahiretu, džennet i džehennem, i to je Allahovo obećanje, a ko dostojnije ispunjava obećanje od gospodara svjetova. Zbog čega? Mi, mumin čvršije vjeruje u to da, će, da postoji džennet, da postoji nagrada za dobra djela, da postoji nagrada za iman, i da postoji kazna za nevjerovanje, čvršije vjeruje u to nego, nego da smo mi ovdje, da mi sjedimo u ovome našem mešidu, na, na, na, na ovom mjestu gdje se spominje Allah Đelešanuhu. Zašto? Zato što u to, što ono, da, što obećanje da postoji džennet i džehennem je dao ko? Dao je gospodar svjetova. Allah kaže, gospodar svjetova, gospodar nebesa i zemlje, da će se desiti sudnji dan, da postoji džennet i žehennem, da će ljudi biti nagrađeni ili kažnjeni za svoja djela odnosno nedjela. Da će ljudi biti nagrađeni za svoje vjerovanje, biće kažnjeni za svoj kufr. A ko garantira za ovo da smo mi ovdje? Garantira smrtni čovjek. Smrtni čovjek čije se mišljenje ili vjerovanje prihvata ili ne prihvata, koji često puta može, može, može da obmane. Dakle, Allah Đelešanovu obećava veliku nagradu, neizmjernu nagradu onima koji budu slijedili poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa kada opisuje džennet, kada opisuje džennetske blagodati, spomenut ćemo prvoj ajete iz sure Zumer, gdje kaže uzvišeni, aulu billahi mine šeitanir rođim, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ a oni koji su se gospodara svoga pojali u povorkama će u džennet u, biti povedeni i kada do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći, mir vama od grijeha ste čisti, zato uđite u, nje, u njemu ćete vječno boraviti. Zatim kaže uzvišeni, šta će odgovoriti, šta će reći stanovnici dženneta? وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوى من, من الجنة حيث نشاء Hvala Allahu Đalešanu koji nam je obećanje svoje ispunio i koji nam je kuću u džennetu podario da se u njemu nastanimo gdje god, gdje god želimo, gdje god hoćemo. Prije toga, prije ovih ajeta, u suri Zumer, Allah Đalešanu govori o stanovnicima džehennema. Da će oni također biti povedeni u džehennemu skupina. i govori o njihovoj patnji, o njihovom kajanju, o njihovoj čežnji i traži Allaha će da se vrati na ahiret, da radi dobra djela. Ne da uživaju kao što su uživali kratke dunjalučke užitke, prolazne užitke na dunjalku, nego da se vrati da bi činili Allahu sečtu, da bi njemu zahvaljivali, da bi zaradili džennet i da bi se spasili od te teške kazne koja, koja vječno traje. Dakle, to su dvije povorke. Ovdje Allah žena kad govori e, silqa levine, ovaj izraz suh ili saukun, u stvari znači isra, požurivanje. Žurno će ići ta povorka prema džennetu. Kao što će ići žurno i biti tjerana povorka ka džehennemu, ka razbuktaloj džehennemskoj vatri koja će kutati svoje stanovnike i jedva će čekati da ih primi, da ih primi u džehennemu. dunjaluškim, sa dunjaluškim užicima. Isto kao što vladari, vladari na zemlji primaju goste, primaju goste, primaju određene skupine ljudi, pa se ovi obraduju, pa se ovi obraduju i pričaju dugo o tome kako je neko primio na Dunjaluku, kako je primio obični čovjek, smrtnik, koji zauzima neki veći položaj nego što ga on zauzima i to mu ostane u trajnom sjećanju. Ili druga povorka ili drugi ljudi koji je odvode u zatvore, odvode na vješala, odvode da ih pogube, da im uzmu život. Kakva razlika između, između, ove, između ove dvije skupine? Pa kaže uzvišenje kada do njega dođu, a kapije njegove širom otvorene, Subhanallah. Kada dođu džennetlije, kada dođu oni koji se služe Allahovu nagradu do dženneta, naći će već kapije širom otvorene kao što se kapije otvaraju za goste kao što sluge otvaraju kapije, otvaraju vrata za goste koji dolaze da posjete određene dane i kao što mi otvaramo vrata onima koje željno očekujemo, koje dugo nismo vidjeli od naših braće, prijatelja, rođaka i tako dalje. Radosni zbog toga što i vidimo, a i oni radosni zbog onoga što vide, što vide vjernici u džennetu od blagodati koje, koje, zbog koje su zadovoljna njihova srca i njihove, i njihove oči i zbog onoga što im je Allah Đelešanovu pripremio. I prvo što će reći, subhanallah, prvo što će reći meleki, pogledajte čime dočekuju stanovnike dženneta, kažu im salamu na alaikum tiktum. Mir vama. Mir vama, vi ste čisti. Vi ste čisti. Dočekuju sa selamom, kažu mu fesiri, ovaj selam u sebi sadrži svaki selamet i svaki spas od bilo kakvog zla i nesreće i nezgode poslije toga dana znači spas vama i uđite u njega jer ste potpuno čisti, a Allah Đelešanuhu uvodi u džennet samo potpuno čisti, jer je on čist i lijep, on je užitak koji vječno traje i u njega će ući samo oni koji su čisti. Zati nas obavještava uzvišeni onome što će reći mu'mini i mu'minke kad, svo, kad svojim očima ugledaju subhalu. Allah žele žanohu kaže, a spas će se onaj ko bude u Allaha vjerovo, ko se bude Allaha bojevo, je koga nije vidio. Vjernik okom je kina, ubijeđen, vallaj. Ubijeđen da postoji sudnji dan. Ne vidi ga, vjeruje u gajb. To je subimana. Vjeruje ono što ga obavijestio Allah Želešanuhu preko svojih poslanika, a preko, preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Vjeruje u ahire, vjeruje u džennet kao da ga vidi svojim očima. I vjeruje u to, to je tako njemu friško, tako mu blisko, kao da se to sada objavljuju ti ajeti. Tako se vjernik ponaša prema, prema Allahovim ajitima. I reći će, hvala Allahu Đalešanu u kojem je svoje većanje ispunio. Allah obećava mu'minima džennet. Džennet koji vječno traje. Užitke o kojima ćemo večeras inša Allah govoriti. Razmišljaj zatim, dragi brate i cijena sestro, o sljedećem ajitu u kojem Allah Đalešanu govori o licima, o izrazu lica džennetlija, pa kaže, Audhu billahi ne šeitan rađim, ta'rifu fi uđuhi nadratan na'im. Na licima njihov, njihovi pre, prepoznaćeš radost, prepoznaćeš radost sretnog života. To jest, lica će im blistati i sijati, bit će lijepa, zadovoljna i srećna, i od sreće i zadovoljstva će blistati i sijati zbog te nagrade i zbog onoga što su, što su radili na Dunjaluku, zbog onoga što im je Allah Đeršanu obećao kao istinskim umirima. Kad govorimo o Dunjalučkoj sreći, subhanallah, vallahi, razmišljamo samo nekoliko stvari. Čovjek na Dunjaluku se pogleda čemu se sve raduje. Ako ga snađe bilo kako Dunjalučko dobro, kad čeka platu, običnu Dunjalučku platu iz firme obraduje se. Raduje se tome. Raduje se i metku posle neimanja, posle siromaštva. Raduje se čovjek nečemu još ružnijem što je rekao Ali radijallahu ta'ala'an. Raduje se insan odnosu sa ženom. Raduje se kad se oženi, raduje se kad kupi auto, raduje se kad mu se rodi dijete. Raduje se tim sitnim dunjalučkim radostima. I često puta se i vjernik izgubi u tim radostima izgubi se trenuci kad on zagubi, kad, kad, kad, kad, mu, kad ga Allah žano iskusa s tim radostima, s tim dobrom, izgubi se i ne uzubila zabori na svoga gospodara. A nema nijedne te radosti koju čovjek doži na dunjaluku, a da nije poslije nije, da nije stečena teškim iskušenjima, da poslije nije opet nije tuga, patnja, e, briga, neizvjesnost i tako dalje. A pogledaj kako Allah će obještava istinske mumine o džennetu, o džennetskim užicima, o džennetskim radostima koje nikada, nikada ne prestaju. Obještava na zatim uzvišeni Allah o piću stanovnika dženneta pa kaže Juskovne mir rahikim mahtum hitamu mu misk. E, da će im se pa će piće zapečećeno piti, čiji će pečat mosuš, špiti. mosuš biti. Rahik, kažemo u Fesiri, je jedno od imena džennetskog vina i to mišljenje podržava Ibn Abbas, Mujahid, Katade, Hasan, Hasan Basri i drugi. Vidješ imam Ahmed od Sejda al-Hudrija, hadis vezan zovu, kaže koji mina koji bude žeda na dunjalu, pa ga on napoji, njega će uzvišeni napojiti sa rahikom mahtuma na, na ahiretu, u džennetu. Koji god mu'min drugog mu'mina nahrani i utoli njegovu glad, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima i koji god mu'min odjene drugog mu'mina, Allah će njega odjenuti odjećom dženneta. Hitamuhu misk. Dakle, to je taj pečat, to je smjesa, smjesa mušusa i miska. Kaže Abu Darda, to je piće bijelo poput srebra i ono je zapečećeno kada bi neki ostanovnika zemlji stavio svoj prst u rahejkul mahtum, kada bi stavio svoj prst u džennetsko piće, pa ga izvadio, pa ga izvadio, nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da ne bi osjetio njegov miris. La ilaha. Nema ni jednog stvorenja na zemlji kada bi samo čovjek stavio svoj prst u izvor u džennetu i ponovo ga izvadio, da ne bi od mršika do magriba ljudi osjetili, osjetili njegov miris. Pa zato kaže uzvišeni, va fi velike feljetenafasil mutenafisun i zbog toga neka se natječu oni koji žele da se natječu. U drugom ajetu uzvišnji kaže li mitli hada fel ja'mali amilun i zbog ovoga, zbog ovoga neka rade oni koji žele da rade neka ulažu tvoj tru, svoj trud na dunjaluku, svu svoju energiju, svoj život neka žrtvuju zbog ovoga, jer Allah je samo ovo vrijedno žrtve. Samo dženne, samo Allahova nagrada koja je neprekidna, ona je vrijedna žrtve i ništa drugo. Zato se vjernici natječu i nikada nije dosta, nikada mu nije dosta jer ne zna, ne zna se o čemu biti primljeno ovo djelo i jer zna da niko svojim djelom neće zaslužiti dženne tako mu se Allah ne smiluje, a to je veliki gubitak. Ako to izgubi, sve si izgubio ako zaradiš žehennem, pa šta će ti onda, šta će ti onda tvoj dunjaluk da je sav tvoj. Pa kaže uzviš, uzvišeni وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمَ عَيْنَ يَشَوْ بِهَ الْمُقَرَّبُونَ Pomiješano sa vodom tesnima će biti sa izvora iz kojeg će Allahu bliski biti. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا služit će i srebrnih posuda i čaša prozirnih, prozirnih od srebra čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. Dalje kaže uzvišeni alejhim thiyabu sundusin khudrin wa istabrak wa kullu asawra min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Na njima će biti od jela od tanke zelene svile i od teške svile, nakičeni narukvicama od srebra i da će im gospodar njihov da piju čisto piće. Džezahum bima sobaru džennetom wa harira. I za ono što su trpjeli na dunjalu, za ono što su trpjeli zbog Allahove vjere, zbog dina, zbog šehadeta, zbog borbe na Allahovom putu, Allah im daje džennet i kaže uz džennet Allah spominje svilu na dunjaluku muškarcima svila zabranjena. A ovo su samo imena, kažu mu fesiri, dunjalučka imena i džennetska, ahiretska imena. Kad Allah poređuje e, i govori o imenima u džennetu, to su samo imena. A razlika je velika. Ra sušta suprotnost. To oko ne može, nije vidjelo, niti srce može, niti srce može zamisliti. Allah je zbog onoga što su, što su trpjeli da je džennet koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Pa kaže dalje, Allah će ih toga dana spasiti zla. Kažu mu Fesiri, to znači spasit će ih od Feza u Akbar. Spasit će ih najvećeg straha. Najvećeg straha na sudnjem danu će Allah spasiti svoje iskane robove. Mutteki ine fiha lal arari ki laj rauna fiha šemsam vola zamharira. Naslovni na divanima, oni u njemu, u njemu ni žegu, ni, e, ni e, mraz neće osjetiti. Dakle, nikakva neprijatnost, nikakva nezgoda, nikakav strah, nikakva tuga, stalna radost. I to radost nije ujednačena. Radost koja se stalno povećava. Kažu, zbog čega, rado, zbog čega dvije radosti će imati stanovnik džemneta? Zbog toga kad vidi kakva je nagrada u džemnetu, šta mu je Allah pripremio od radosti? I drugo, kad, mu se, kad vidi stanovnike džehennema, kako pati, kada će, alhamdulillah, Alhamdulillah kad me Allah spasio toga, a mogu sam, a mogu sam biti zaveden. Allah me izbavio, spa, bio sam dosadan umin. Dvije radosti, radost dakle koja se stalno povećava, kao što se kazna nevjernicima stalno povećava. Zbog kazne koju osjećaju i kad vide stanovnike dženneta kako uživaju u Allahovim blagodatima, još je više patiti, još će se više povećati njihova kazna. يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون سلجي vječno mladi mladići sa čašama i bricima i peharima punim pića iz izvora tekućeg od koga glava neće boljeti zbog kojeg neće pamet izgubiti وفاكهة مما يتخيرون i voćem koje će sami birati وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ i ptičijim mesom kakve god požele, kako god požele, وَحُورٌ عَيْنٌ i hurije krupnih očiju, كَأَمْثَالِ لُقُنُ إِلْمَكْنُونَ slične biseru u školjki skrivenoj. Subhanallah. Pogledajte opisa. Hrana, piće, šta god po, od pića koje neće, od vina koje neće glava boljeti, koje, od kojeg se čovjek neće opiti, od kojeg neće pamet otići čovjeku. A pogledajte za kakvim vinom, za kakvim smradom ljudi na Dunjaluku čeznu. I šta piju, šta unose u svoje utrobe, ono što će im poremetiti pamet, ono zbog čega neće ličiti uhto na ljudska stvorenja, ono što će ih potpuno degradirati, a Allah Đelešanu mu počastit će dženetlije pićem ili vinom, vi, rijeke vina, subhanallah. Rijeke od vina od kojih, od kojih se ne opija, od kojih pamjet ne odlazi. Rijeke mlijeka, rijeke od vode ne ustajali, rijeke meda. Hranu kako poželi i hurije, kaže uzvišeni, kao da su one, one biser u školjki skriveni. Čistota. Nije dodirnuo ni čovjek ni čin prije toga. Allah žele žanu u suri Vakija spominje dva puta hurije. Pa kaže u drugom ajetu, inna anša'na hunna inša'a fađa'alna hunna abkara uban atroba stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti dragim muževima njihovim i godina iz tih subhanom kažu mu Fesiri zbog čega se dva puta ovdje spominju hurije većina mu Fesira smatra da prvi put kad Allah žan govori huru na i hurije krupni očiju, da su to hurije koje će Allah stvoriti kao nagradu džennetlijama, kao nagradu za, za njih. Dakle, stvorit će posebno hurije za njih. A drugi ajet se odnosi na žene koje su bile žene muslimana na Dunjaluku. Njihove žene koje su bile istinske mu'minke. Pa je pitala Aisha radijallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ja Rasulullah, koje su od njih vrijednije? su bolje? Koje su bolje? ili hurije koje su posebno stvorene za, za čovjeka u, u džennetu kao nagrada, ili žene na dunjaluku koje su bile mu'minke, pa je Allah ponovo udružio u džennetu, kaj bolje su ove drugi. Bolje su njove žene dunjalučke. Kaj pa zbog čega ja rasuala, zbog čega, kako sam bolje od hurija? Kaj zbog svog namaza, zbog svog posta, zbog svog sabra na Allahovom putu, zbog svog imana i šehadeta. Subhanallah. Zaista velika nagrada za, za mu'mine i za mu'minke. Dakle, to su užici pripremljeni za mu'mine i mu'minke. Bilježi tabarani od Ibn Abbasa hadis u kojem kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam nakon što je Allah Đelešanom u svojom rukom stvorio džennet i adn i ukrasio ga plodovima i proveo rijeke kroz džennet i adn poslije toga je pogledao u džennet i rekao kad aflaha al mu'minun spašeni su mu'mini. Spašeni su mu'mini. I zaista samo mu'mini i samo mu'minke. Samo vjernici i samo vjernice na dunjalku koji na hretu spašeni. Tako mi Allah samo mu'mini i mu'minke. Kaže uzvišeni wal as innal insana lafi khusr. Tako mi vremena svaki čovjek na gubitku. Illa alladina amanu amanu saliha. Osim oni koji vjeruju rade dobra djela i jedne drugima preključuju istinu, istinu i strpljivost. U suri Zuhruf, objašnjavajući ajet Objašnjavajući ajet u kome Allah Đelešanomu kaže kada ne bi svi ljudi postali nevjernici, mi bismo onima koji ne vjeruju dali da imaju kuće čiji su krovovi od zlata, čiji su stropovi od zlata, kuće od zlata, od srebra, od svega onoga što oni požele. Da ljudske duše nisu slabe, pa da neće posegnuti za tim, pa da neće poželjeti to. Zbog čega? Zbog čega to? Subhanallah. Zato što tu, taman kad bi, kad bi ljudi imali mogućnosti da od zlata na dunjavuku prave kuće, da od srebra prave kuće, da od bisera prave kuće, da od najljepšeg dragulja prave dunjavučke, dunjavučke građevine, jesu li one vrijedne ako nisu vječne, ako će proći, ako će i posle tebe neko drugi naslijediti. Ti si sam svoj život uložio u to neke zlato, izrađivao si i ostario si, zgrbio se zbog toga i onda si umro, ostaje tvojim nasljednicima kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem ko od vas više voli svoj imetak od imetka a, ili, ili ko više voli imetak nasljednika od svog imetka pa niko ne voli više čak kad bi bila obrnuta situacija kada bi kuće u džennetu bile od opeke od blata kao što mi pravimo na dunjaluku kuće tako a dunjalučki od zlata a one je tamo vječne ove prolazne ruševne koje bi bile bolje koja je nagrada bolja Wallahi, wallahi, bolje, bolje je džennet, makar kuće, makar kuće bile od opeke, makar bile od ove cigli koje, koje mi zidamo kuće na Dunjalu. Ili, primjer za to, subhanallah, što je Dunjalučki život prolazni, kada bi ti neko čovječ na Dunjaluku poklonuo tri doline zlata, tri doline zlata i kaže ti, potroši i kad potrošiš ja ću te ubiti. Bil pristao na to? Bil pristao na takvu cijenu? Ne bi, subhanallah, ne bi čovjek razuman pristao na to. Jer zna da će to proći. Kad prođe, nema više. Potrošiš smrt. Tak je dunjalučki život. Zato je rekao Ali radijallahu ta'an, mi to dobro znamo, za oni šest stvari za kojima čovjek čezne od dunjaluka i zaista su mizerne, ali zavedu mnoge osim istinskih mu'mina. Bilježi Tirmizi Hasan Hadis od Muaza ibn Džebela da je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem ući će stanovnici dženneta u džennet bez brada i bez dlaka na tijelu i će 33 godine. Dakle, to je opis stanovnika dženneta. Neće imati malja na tijelu, niti će imati brada. Subhanallah, što onda brada na dunjaluku? Što onda brada na dunjaluku, a džennetlije neće imati brada? Čitav život je kušnja za mumina. Čitav život, iskušenje, Allah dao halal, stvorio halal i haram i odredio ga zna se što je halal, zna se što je haram, zna se što je Allahove granice, pa ti izaberi mu'mine. Hoćeš li džennet ili džehennem, hoćeš pokornost Allahu Đelešanu, brada, duga narasla, ne izgleda čovjek lijepo, svrbi, iskušenje. Eke, bolje je obrijat. U džennetu toga nema. To je dokaz da je Dunjaluk slab, da je Dunjaluk prezren, subhanallah. Zato Allah kaže, kada bi vrijedio dunjaluk, kolik krilo komarca su, imali išta si čušniji, imali išta bezvrijednije na dunjaluk, kolik krilo komarca, Allah nikad kjafira vodom ne bi napio. Nikad kjafira ne bi Allah vodom napio. A u hadisu koji bilježe Buhureyre radijallahu ta'ala kaže Resul sallallahu sallam da će ljudi ući u džennet u liku, odnosno bit će visine Adem alaihi 60 ziraa ili otprilike oko 30 metara, jel, više visoki. Bilježi muslim od Mugire ibn Šulbe, radijallahu ta'ala an, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, pitao je Musa alaihi sallam gospodara uzvišenog, koji je stepen u džennetu najmanji? Pa mu je rečeno, stepen čovjeka koji će doći nakon što uđu džennetlije u džennet. Nakon što džennetlije uđu u džennet i bit će mu rečeno, uđi. Pa će reći, kako gospodaru, kada je džennet već napunjen, kada su ljudi zauzeli svoja mjesta i svi su uzeli ono što im pripada. Pa će reći uzvišeni, jesi li zadovoljan da imaš koliko jedan od zemaljskih vladara na zemlji? Pa će reći, zadovoljan sam gospodaru. Pa će mu reći Allah Đelešanuhu, imat ćeš pet puta toliko. Pa će reći, zadovoljan sam gospodaru. Pa će reći posle toga Allah Đelešanuhu, imat ćeš to još deset puta toliko kaj, pa, reći će, zadovoljan sam gospodaru s ovim što si mi podario, pa će mu reći Allah Đelešanohu, pripada ti ono što ti oko zavoli, što ti duša poželi. Subhanallah. Pa kaže Musa je sam, jarab, kad je ovo najniži stepen, koji je onda najviši stepen? Pa će reći uzvišeni, to su oni kojima sam blagodat pripremio svojom rukom. Subhanallah. Gospodar svjetova pripremio blagodat svojom rukom i učinio ga nedostupnim drugima to oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti srce poželjeti može. Dakle, često puta razmišljam o ovom izrazu zadnjem, niti srce može poželjeti. Šta čovjek zna dunjalku? Kad bi čovjek sjelo pa razmišljio, pa mislio, pa želio, pa želio, pa želio, ne može to poželjeti. Ne može to poželjeti, to može, može ikada na ovom pas ono što je ovačno pripremio svojim iskrenim robovima. Kaže Ibn Mas'ud, prenosi se od Ibn Mas'uda, a bilježi uh, hadis, je dakle mutafakun alaih, bilježi Bukhari i Muslim. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ja znam ko će zadnji ući u, dje, uh, u džennet i ko će zadnji izići iz vatre. Pa su pitali ko je Rasul Allah. Pa je rekao čovjek koji će izići iz vatre pužući, pa će mu reći Allah djelašanhu uđi u džennet. I krenuće, ali će mu se učiniti da je on pun, pa će se vratiti i reći će gospodar on je pun. Pa će mu Allah djelašanhu reći uđi u džennet pa će se vrat, ponovo krenuti i misli da je pun i vratit će se i Allah Đerlešanomu će mu reći uđi u džennet tebi pripada nagrada koliki je dunjaluk i još toliko još toliko deset puta pa će reći on subhan, kaj ja rob ja se ti to sa mnom izigravaš a ti si gospodar pa je se kažu kažu nasmiju Resul Salavesan toliko da smo se vidjeli hudnjaci dakle, to je najmanji stepen najmanji stepen u džennetu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala eh, prenosi hadis koji isto tako mutafaku na alejih. Da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam zaista je za mu'mine pripremljen u džennetu šator od zrna bisera. Dakle, unutrašnjosti tog bisera čija je dužina 60 milja prema nebu. I njegova porodica će biti smještena unutar tog šatora. I on će šetat po tom šatoru, ali se neće, neće vidjeti. Sejid Hudri prenosi isto hadis mutafakun alaih u kojem kaže Resul sallallahu alaihi sallam stanovnici dženneta će gledati druge stanovnike iznad njih u sobama kao što se gledaju zvijeze na istoku ili na zapadu. Kaže zbog razlike u stepenima među njima. Pa su rekli ashabi, ja Rasulallah, to su stepeni poslanika, mi to nećemo nikad dostići. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem ne tako mi onoga u je ruci duša Muhammedova. To su stepeni onih koji su vjerovali u Allaha i slijedili poslanike. To su stepeni onih koji su vjerovali, pogledajte, kakvom nagradom Allah nagrađuje one koji su vjerovali u Allaha i koji su slijedili poslanike u svim vremenima, u svim generacijama. Jer teško je to. Pogledajte šta znači slijediti sunnet. Šta znači slijediti sunnet Resula sallallahu alaihi sallam. Šta znači kročiti tom stazom dunjavučkom, tjegovnom, tešku, kroz sve uvrede, kroz sva iskušenja, kroz sve neizvješnosti, kroz eh, svu mržnju, i Većina ljudi neće da vjeruje, većina ljudi su nevjernici, većina ljudi su opisnici, otiču od reža vladnoj kuzi. Ali ta mala skupina izdržava, izdržava i čišćenje od grijeha, jer ne zadesi mu'mina ništa na dunjalu, niti ga ubode trn, a da mu Allah time ne oprosti grijehe i da, da, ovaj, da ga nečisti, nečisti njegovu dušu i priprema za džennet. Ebu Hureyre radi Allah za prenosi hadis od Rasula sallam sallam Ahmed i Tirmizi, kad je pitali su poslanika sallam sallam, ja Rasul Allah, obavijesti nas o zgradama džennetskim, pa je rekao, Čerpići su im od zlata i srebra, blokovi su im od zlata i srebra, malter je od miska, pjesak je od bisera i jakuta, zemlja je od šafrana, ko uđe u dvorac bit će zadovoljan i nikada ga neće bijeda i nesreća stići, bit će vječan i neće smrt kušati i neće mu se odjeđa habati niti će, niti, niti će stariti. Subhanallah. Pogledajte nagrade džanetlije. Koliko čovjek na dunjaluku potroši vremena samo za svoju odjeću. Nabavi insan novo dijelo, novu košulju, novu odjeću samo za posebne, samo za izuzetne prilike. Okupa se, sredi se i odlazi na sastanak koji traje sat vremena. Vrati se sav znojna košulja, mokra, prljava, odmah je mora pračist. I čim je opere jedno, odmah pohabana. Samo to da stalno radiš na dunjalku, dosta ti je, dosta ti je. A kamoli sve ostalo. A u džennetu blagodati koje Allah želežno obećava istinskim uminima. Abdullah ibn Amr, prenosi hadis koji bilježi Tabarani i Hakim, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, zaista će u džennet, džennetu imaju sobe čija se vanština vidi iznutra, a unutrašnjost izvana, pa je rekao Abu Malik al-Ash'ari, za koga su one, ja Rasulallah, pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, za onoga koje je govorio lijepim i prijatnim govorom, dijelio hranu siromasima i klanjao noću dok su drugi spavali. Bilježi Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, od, eh, a prenosi Ibn Mas'ud, bilježi Ibn Abi Dunija, da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, za svakog muslimana ima posjed u džennetu, a na svakom je šator, a na svakom šatoru četvera vrata, a na svaka vrata će doći dar, blagodat koja nije prije bila, bez vjetra, bez smrada, poniženja i pohlepe, već hurije krupnih očiju poput jaja pokrivenih. Prenosi Ebu Hureyre, A također bilježi Ibn Abi Dunija da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam Zemlja dženneta je bijela, kamen je od kamfora pomiješano sa miskom, rijeke su duge i neprekidne, na njima će se okupiti stanovnici dženneta iz najviših i najnižih predijela dženneta. I kaže, poznaće se, kad se vide poznaće se, pa će Allah dželdežanom poslati vjetar milosti u kojem je misk miris, s kojim će ih namirisati. I o, to će im povećati njihovu ljepotu Pa kad se vrati jedan od njih svojoj ženi, a ljepota mu i miris povećani, pa će mu reći izlišao si od mene, a ja sam s tobom bila zadovoljna, a sad se moje zadovoljstvo tobom i zadivljeno s tobom povećalo. Bilježi Ibni Hidban, Ibni Mađe, Bejheki i drugi od Usam ibn Zejda, da je čuo Rasula Sala Selem da kaže Zar ste niste, rekao ashabima, okupio ashabi Rasula Selem i kaže im Zar ste niste pripremili za džennet? Zaista u džennetu nema opasnosti. On je gospodaran i kjabe svjetlost koja bljeska i sija. Mirisne biljke koje trepere, visoki dvorci i rijeke neprekidne, plodovi sazreli i žene prekrasne ljepote i mnogo šatora, to je mjesto vječnog boravka u kući spasa, sa voćem svježim, radošću i zadovoljstvom, na mjestu uzvišenom i prostranom. Dok je Resul sada sada to govorio, a sahabi su slušali i divili se vam govore, na kraju su rekli, spremni smo ja Rasulullah, spremni smo za džennet, kaže Rasul sa sallam, recite inša Allah. Od Imrana ibn Husajna, i od Ebu Hureyre se prenosi da je rekao Rasul sallam za ajet وَمَسَاكْنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ i divne dvorce u dženneti Adnu Allah će pripremio, pripremio za, za stanovnike dženneta pa kaže Rasul sallam dvorac u džennetu od bisera u njemu je 70 kuća, a od crvenog jakuta, a u svakoj kući 70 prostorija, a u svakoj sobi, u svakoj prostoriji 70 kreveta, na svakom krevetu 70 postelja i na svakoj postelji po jedna žena. U svakoj sobi 70 mladića i djevojaka od posluge, a mumin će imati snagu koliko svi oni u jednom danu. Došao je, bilježi se da je došao židov Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa i rekao Ja je vel kasim, ti vjeruješ da će stanovnici džene, i govori da će stanovnici dženeta jesti i piti, a neće obavljati nužde, kaže da tako mi onoga u čijoj ruci duša Muhammedova. Jedan od stanovnika dženeta će imati snagu sto ljudi u jelu i u piću i u nagonu. I onaj ko jede i pije ima potrebu, a u džennetu nema potrebe, taj viša će izlaziti u vidu znoja koji će mirisati kao misk i stomak će se na taj način smanjiti, bilježe Ahmed i Nesai. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, najmanje nagrađen u džennetu imaće deset hiljada slugu, svaki sluga će imati posudu od zlata i srebra. Subhanallah. Deset hiljada sluga će imati najmanje ko bude nagrađen u džennetu. Svaki sluga ima posudu od zlata i od srebra. U svakoj posudi boje koji nema u drugoj, različite boje, različito, različiti ukusi, različita hrana, ješće iz posljednje kao iz prve posude deset hiljada slugu, svaki ima zlatnu i srebrnu posudu. Stanovnik dženeta će jesti iz posljednje kao što je jeo iz prve. I osjetat će slast u jelu iz posljednje kao što je osjetio slast uh, iz prve posude. A zatim će taj višak izlaziti na znoj poput miska i neće obavljati nuždi, niti će brisati slina, niti pljuvačke. Biljeri Berani i Abidunija. Od Enesa radijallahu ta'ala an se prenosi da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem obavijestio me je Džibril i rekao ući će čovjek kod hurije a ona će ga dočekati zagrljajem i rukovanjem a njeni prsti su takvi da kada bi se pokazao jedan prst na zemlji zasjenio bi svjetlo sunca i mjeseca a kada bi jedna dlaka s njezine glave pala na zemlju napunila bi sve što je između istoka i zapada ljepotom svoga mirisa. Dok on bude sjedio s njom, naslonjen na njenom krevetu, pojavit će se svjetlost iznad njegove glave, tako da će on misliti da je to gospodar svjetova, Allah će žena nadzire svoje robove. Pa će pogledati, vidjet će drugu huriju. I ona će mu reći, on će reći njoj, ko si ti? Pa će ona reći, ja sam tvoj višak. Pa jer Allah Đelešanu je obećao višak mu'minima u džennetu pa kaže وَلَدَيْنَا مَزِيد i od nas još više, od nas imati višak. Pa kaže o Allahu prijatelju kada će doći na mene red? Pa će on otići od ove sa ovom hurijom drugom i kad dođe do nje vidjet da je ljepša od ove prethodne i da posjeduje mirise koje nije ova posjedovala. I tako će stalno ići od jedne do druge. Pa je reka poručio Rasul sallallahu alaihi wa sallam فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ جَزَامِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ I niko ne zna kakve ih radosti, skrivene radosti čekaju, kakvi užici za, na, kao nagrada za ono što su radili. Od Suhejba, radijallahu ta'ala se prenosi, a bilježe muslim tirmizi i nesaji, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, kada uđu stanovnici dženneta u džennet, reći će im Allah dželdašanuhu, želite li još nešto više od toga? Pa će odgovoriti, zar nam nisi učinio lica bijelim i uveo nas u džennet i spasio nas od džehennema? Pa će Allah dželdašanuhu otkriti veo sa svog lica, i neće im biti dato ništa bolje ni draže od gledanja u Allahovo, u Allahovo lice pa je proučio Resul sallallahu alejhi ve sellem lilladine ahsanu husna wa zijade i onima koji budu iskreni koji budu bogobojazni Allah će dati dobro i još više od toga od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem Okupit će se stanovnici dženneta na jednom mjestu kad se pojavi i zasija svjetlost na vratima dženneta i podići će, e, podići će svoje glave i vidjeti gospodara svjetova koji će im reći o stanovnici dženneta tražite što god želite pa će reći tražimo tvoje zadovoljstvo ja rab pa će Allah reći ja sam s vama zadovoljan i prema vama sam milostim i plemenit a ovo je vrijeme moje milosti pa tražite što god želite i da će vam se tražde višak blagodati. Pa će im Allah Đelešanu dati spremiti jahalice od crvenog jakuta sa uzdama od zelenog smaragda čija kopita dopiru dokle pogled dopiri. I pokorit će im Allah Đelešanu drveće sa divnim plodovima. I da će im hurije koje će govoriti mi smo užitak koji ne prestaje i mi smo vječne i mi ne umiremo. Pa će Allah Đelešanu poslati na njih blag vjetar koji će ih odvesti do dženneti adna, pa će reći meleki, gospodaru stigli su ljudi, a uzvišeni će reći, dobrodošli iskreni i pokorni robovi. Pa će Allah Đelešanu otkriti hijab i gledat će u svoga gospodara i uživat će u svjetlu milostivog tako da neće pogledati jedan drugog. Poslije toga će Allah Đelešanu narediti da ih odvedu ponovo da ih vrate u njihove dvorce, prekrasne dvorce i tek će tada primijetiti kad se vrate primijetit jedan drugog da su jedan, jedan pored drugog. Od zadovoljstva gledanja u Allahovo lice. Dakle, to je braćo džennet koji je obećan vjernicima i vjernicama. To je nagrada za one koji su radili i koji su bili poslušni poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, koji su bili saburli na Allahovom putu, koji su narađivali dobro, a odračali od zla. Zbog ovog dženneta su se borili ashabi, zato su se žrtvovali na Allahovom putu, zato im je bilo dugo čekati da pojedu u hurmu, Bilo im je dugo čekati da pojdu u hudbu prije se bace svojim prsima na neprijatelja zbog onoga što im je Allah, Allah želešno obećao od nagrade. Zbog ovoga se borile i radile ashabike dugo, bdile, dugo bdjele noću. Radile i tjerale i gonile svoje muževe i sinove i posjeli na džihad i ljutile se kad se vrate sa Allahovog puta. Zbog ovoga su ashabi, ashabi i ashabike bili non stop na seždi Allahu Đelešanuhu i zbog toga, su, zbog toga ih Allah odabrao, zbog toga su neponovljiva generacija i zbog toga su za nas oni uzor. Zato je Omer radi Allahu Đelešanuhu odreći se Dunjavuka plakao kad mu je došlo pored njega Perzijsko kad je doneseno Perzijsko carstvo i Bizantijsko carstvo i sve te krune i svo to zlato bogatstvo Dunjalučko i plakao i rekao tako mi Allah ovo je uzrok smutine Dunjaluku i neće se pomaknuti s mjesta dok ono ne bude podijeljeno na Allahovom putu. Dakle, to su bili ashabi, to su bile, bile najbolje generacije. Zbog toga, zbog toga su oni, kažem, bdjeli noću i dugo klanjali tako da jedan ashab jedan, jedne noći krenuo u mesčit poslanika sallallahu alaihi ve sellem i vidio čovjeka u zadnjoj trećini noći kako je visoko digao ruke tako da smo se vidjeli, vidjeli bijelo dole ispod pazuha i moli u suzama i kaže gospodaru naredio si mi pa sam se odazvao pa daj, daj mi ono i uslišaj moju dovu daj mi ono što tebe tražim pa kaže prim, prim, približio sam se da vidim ko je i vidio sam da je to Abdullah ibn Sa'ud radijallahu ta'ala. Zato zato im je Allah podario znanje, dao im je mudrost, dao im je hrabrost i osvojili su i Bizantiju i Perziju i proširili su Islam, proširili istinu i ostavili je nama u amanet. Mi molimo Allaha da nas učvrsti na istini i da budemo čvrsti poput brda postojanih koje neće moći poljuljati nikakav vjetar, nikakva oluja, da nas Allah uvede u džennet i da nas počasti gledanjem u njegov uzvišno lice. Amin. Jazakum Allah, hajde subhanak hamdika, ešan, ešan, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على